ma biqaumin hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale walionayo watu katika neema walizonazo na kheri walizonazo na baraka walizonazo maisha mazuri afya na kila kinachopendeza katika maisha ya mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale walionayo wanadamu hatta yughayyiru ma bianfusihim mpaka wao wenyewe watakapobadilisha yale yaliyo katika nafsi zao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika hii aya neno la taghyir neno la mabadiliko amelitaja mara mbili mara ya kwanza neno hili amelinasibisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah la yughayyiru hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi mabadiliko yanayotoka kwa Allah azza wa jalla ni al-izz kuwatoa watu katika heshima na nguvu walionayo kuwapeleka kwenye udhalili kuwatoa watu katika maisha mazuri na kuwapeleka watu katika maisha magumu ya tabu kuwatoa watu katika furaha walionayo kuwaingiza watu katika huzuni kuwatoa watu katika nguvu na utukufu walionao kuwapeleka kwenye unyonge na udhaifu haya mabadiliko yako katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala yani hakuna anayeweza kumpa mwingine izza wala hakuna mwingine anayeweza kumpatia mwenzake chochote katika vitu ambavyo viko katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala al-izz wa tamkin wa nasr wa tayid hivi katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kumpa mwenzie sasa Allah ndiyo mwenye kuyasimamia haya mabadiliko hatoi hali hii walionayo watu watakaokuwa katika maisha bora watakaokuwa katika maisha yenye heshima watakaokuwa katika maisha yenye nguvu wakawa ni watu wenye kuzungumzwa kwa kheri wakawa ni watu wenye heshima wakawa ni watu ambao jamii zinawatambua kwa wema wao hizi hali Allah hazibadilishi akasema Allah tabaraka wa taala sehemu ya pili ya mabadiliko ambayo ipo kwa mwanadamu na akaifanya sehemu hii ya pili kuwa ndio sharti litakalobadilisha hali ya kwanza kuitoa katika hali hiyo na kuipeleka katika hali ya pili akasema Allah tabaraka wa taala hatta yughayyiru ma bi anfusihim mpaka watu watakapokuwa wamebadilisha walionayo katika nafsi zao walikuwa watu katika imani iliyokuwa sahihi wakaishi maisha mazuri wakaishi kwa amani wakaishi kwa mapenzi walipobadilisha itikadi yao na imani walionayo maisha yao yakabadilika wakaishi kwa unyama wakaishi kwa dhulma wakaishi kwa magomvi na wakaishi kwa taabu ni wao ndio waliopelekea hayo mabadiliko ya hali na sio Allah subhanahu wa ta'ala so Allah amefanya wao wabakie katika heshima lakini wao wakaikataa heshima watu wanatakiwa waishi katika maisha ya imani wao wakaikataa imani watu wakatakiwa waishi katika sunna wao wakazikataa sunna hakuna kitakachofuatia ile itakuwa ni tabu na mabadiliko ya maisha mabaya kwao ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba akiwaelezea masahaba zake ni mambo ambayo wao hawakuyaishi maana yake hawakuwa nayo katika Uislamu ni hali walikuwa nazo kabla ya Uislamu za tabu na dhiki kuuliwa kuadhibiwa kunyanyaswa kuonewa kudhulumiwa Uislamu ukaja wakaukubali Uislamu wakaupokea Uislamu zile hali zikaenda zinatoweka moja baada ya nyingine zikaenda zinatoweka mpaka zikaisha kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kunna adhilla tulikuwa wanyonge maana yake kabla al-Islam fa'azzana Allah bil Allah akatupa nguvu akatupa heshima kwa Uislamu fa idha btaghayna al'izzata fi ghayrihi tukitafuta heshima nje ya Uislamu adhallana Allah atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo watu walipokuwa hawana dini waliishi maisha ya kinyama waliishi maisha ya dhulma walipokuja wale watu wakabadilika kuingia kwenye dini maisha yao yakabadilika wakawa ni watu wenye heshima sasa mtume sallallahu alayhi wasallam <clears throat> anawaambia masahaba zake hali ambayo watakuja kuikuta yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha wanasema wanachuoni neno yushak ni katika af'alul muqaraba yani katika lugha ya kiarabu ni vitendo vinavyoonyesha wepesi wa kukurubia kitu hali ya haraka kutokea kitu wasema kada fulani alikurubia mno kuwa katika kitu fulani kuwa katika hali fulani sasa muda si mrefu hivi karibuni inachelea kwamba wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni yushaku an tadaa alaykum al-umam inachelea muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni nini waislamu kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha kama wanavyoitana walaji kwenye lile sahani kubwa ya chakula wanasema ahli alilmi mtume sallallahu alayhi wasallam ameonyesha katika hii hadithi katika sehemu ya kwanza kwamba hawa makafiri ambao sio wamoja hiyo ndo asili yao makafiri sio wamoja hawapendani na wala hawahurumiani hiyo ni desturi yao lakini hawa watu ambao mtume akawaita kwa jina la umam ambao ni jamu ya neno umma wataungana na watashirikiana kwa lengo la kumshambulia muislamu na kwa lengo la kuushambulia uislamu wataungana wataitana huyu atamwita mwenzie na huyu atamwita mwenzie na huyu atamwita mwenzie pamoja na kwamba si wamoja lakini katika jambo la kuushambulia Uislamu na kumshambulia Muislamu hawa wataungana kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha kama wanavyoitana walaji kwenye sahani kubwa ya chakula faqala qa'il mmoja katika masahaba akasema au min qillati nahlun yawmaidhin ewe wa Allah hawa jamaa makafiri waitane kutushambulia sisi itakuwa ni hali ya uchache tutakaokuwa nayo zama hizo kwa sababu yeye anavyoiona hali ya Uislamu sio hali waliokuwa nayo kwenye ukafiri kule kweli walikuwa wanyonge mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge kabila linapiga kabila lingine hakuna sababu za msingi lakini baada ya watu kuingia katika Uislamu watu wamekuwa na izza watu wamekuwa na heshima watu wamekuwa na nguvu makafiri wanawaogopa bali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani hali ya waislamu juu ya makafiri la antum ashaddu rahbatan fi sudurikum min Allah nyinyi waislamu nyinyi mnatisha kwenye vifua vya makafiri wanakuogopeni kuliko wanavyomwogopa aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala wakisikia waislamu wanayanyua mikono sasa kama hali imefikia hali kwamba makafiri wanawaogopa waislamu na makafiri wanauogopa uislamu alafu mtume wasema kwamba wataitana kutushambulia sisi na kuushambulia uislamu wetu kama walaji wanavyoitanya kwenye sahani ya chakula hii hali itakuwaje tutakuwa wachache sana dhana ya sahaba ni kwamba yeye anafikiria masala ya nguvu masala ya heshima yanapatikana na kathura na yanakosekana kwa kuwa na kathura ili muwe na nguvu muwe wengi ili muwe na sauti muwe wengi ili muwe na mshikamano muwe wengi mkiwa wachache hamuwezi hii ndio dhana ya huyu sahaba na ndiyo dhana ya watu wengi katika maisha yetu ya leo mtume akamwambia bal antum yawma idhin kathir bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi mtakuwa ni wengi sio wachache kama mlivyo sasa hivi mtakuwa wengi walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayyid lakini nyinyi huwa wingi wenu mtakaokuwa nao ni wingi kama vile watakataka zinazochukuliwa na maji ya mvua kwenye mifereji zinavyopelekwa wingi usiokuwa na thamani wingi usiokuwa na kheri wingi usiokuwa na baraka kwa mtakuwa wengi nyie hamtakuwa wachache lakini wingi wenu kakuthaa usaili ni kama wingi wa takataka zinazopelekwa na mifereji ya maji ya mvua hii ni hali tunaishi nayo sisi hali ya hudhaia manake muislamu huyu anayezungumzwa na mtume ni muislamu jina lake Abu Bakrin lakini hajui chochote katika dini yake maisha yake na maisha ya kafiri yastawiyani mathalan yanafanana huwezi kuyatoa tofauti na hataki mwenyewe kujitofautisha kwa sababu jamii itamnyoshea kidole akijitofautisha hataki mtu kunasibika na Uislamu bali anauona Uislamu unamrudisha nyuma kwa hiyo hayuko tayari yeye kuinasibisha nafsi yake na Uislamu mahala panapohitaji atambulike kuwa ni Muislamu kwa hiyo watu watakuwa na hali ya ghusaia, hali ya kutokuwa na thamani katika dini yao, hali ya kutokuijua dini yao. Kitakachofuatia, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, wala yunzi'anna Allahu min sudurikum min sudurikum almahabata minkum, Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima yenu na nasakh ni kuchomoa itaondoka kabisa wala yunzi'anna Allah Allah ataichomoa min suduri aduwikum almahabata minkum kwenye vifua vya maadui zenu heshima yenu hamtakuwa mnaheshimika pale mtakapokuwa na hali ya wingi huo wa huthaia wingi usiokuwa na thamani wingi wa watu wasiotaka dini wasiojua dini wasiokuwa na thamani ya dini kitakachofuatia sasa baada ya Allah kuondoa heshima zenu kwa maadui zenu wala yukdhifanna Allah fi qulubikum alwahn Allah ataingiza ndani ya nyoyo zenu wahan قالوا ما الوهن يا رسول الله masahaba wakauliza wahn ni kitu gani mtume Qala mtume akawaambia hubu dunia wa hal ninyi mtakuwa na mapenzi makubwa ya dunia mko tayari kwa lolote kwa sababu ya kutengeneza dunia yenu mko tayari kufanya chochote bidamu dunia yenu iwakalie sawa kwa hiyo kwanza Allah atakuingizieni wahani mtakuwa ni watu mna mapenzi ya maisha ya dunia mnaipenda dunia kupita kiasi mnayapenda maisha kupita kiasi halafu wa karahiyatul mtachukia kufa habari zote zizungumzwe lakini kifo kisizungumzwe linalokupelekea wewe utapoteza uhai wako utapoteza mali yako utapoteza nafasi yako ili halina nafasi kwa sababu mtakuwa mmeshughulika kuimarisha dunia mkiimarisha dunia mtaipenda mkiipenda hamtopenda kuiacha mtakuwa tayari chochote kifanyike lakini dunia yenu ibakie haya ni mabadiliko ambayo jamii inaishi ameyazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai duniani hajaondoka sisi tunayaishi leo ukitaka ugomvi na familia washauri mtoto tumpeleke akasome dini ukitaka ugomvi na familia toa ushauri wa mdogo wako akasome dini ukitaka ugomvi katika familia liache jambo la kidunia uonekee jambo la dini utagundua familia yangu kumbe ni maadui wa dini sasa haya mabadiliko haya mwisho wake ni kutupeleka sisi motoni ni mabadiliko mabaya hayataishia kwenye udhalili wa hapa duniani baya tutupelekea kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tunahitajika sisi kuidiriki hali kabla haijatutokea na kuidiriki hali tukairekebisha baada ya kuwa imetutokea ili tuondoke katika dunia tukiwa salama mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ايها المسلمون عباد الله enyi uislamu waja wa Allah mabadiliko ni jambo linahitajika kwenye maisha ya mwanadamu huwezi kubadilika kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine lazima uchukue sababu uchukue jitihada na ujitume tulishakosea zamani tukaishi kwa mazoea tulishakosea zamani wazazi wakapoteza dira ya kulea watoto lakini watoto tumekuwa tumekuwa sio watoto tena tumekuwa na sisi tuna watoto tunahitaji tubadilike ili Allah subhanahu wa ta'ala atubadilishie aweze kutubadilishia tulionayo sisi katika hali yoyote ulionayo wewe kuna hali ya kijumla na kuna hali ya khas ya fardi kila mmoja inamhusu mwenyewe hiyo ulionayo wewe haiwezi kubadilika kutoka kwenye sura kwenda kwenye sura nyingine mpaka wewe ubadilike ili ni jambo la kimaisha hata ukiwa katika biashara wewe ukawa ni mtu unachelewa kuingia kazini mzembe hujitumi hauwezi kupiga hatua ukibadilika ukaamka mapema ukajituma ukafanya jitihada utabadilika na ni hivyo hivyo katika dini mabadiliko hayaji mpaka wewe ubadilike tuna haja sisi ya kubadilika ili tuweze kuisimamia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mabadiliko yataanzia kwetu wala mabadiliko hayatakiwi kuanzia kwenye familia zetu mabadiliko yataanzia kwetu wala mabadiliko hayatakiwi kuanzia kwenye serikali yetu mabadiliko yataanzia kwetu wala mabadiliko hayawezi kwenda kuanzia kwenye watu wa mitaani kwetu na majirani zetu mabadiliko yanaanzia kwetu ibda binafsika jianzie wewe mwenyewe ya ayuha alladhina amanu allah anatuambia enyi mlioamini qu anfusakum okoweni nafsi zenu amekuanzia wewe mwenyewe jiokoe wewe kabla ya mke kabla ya mtoto kabla ya familia kabla ya majirani kabla ya watu wewe anza mwenyewe ku anfusakum okoweni nafsi zenu wa ahlikum na familia zenu kwa lazima tuanze sisi tubadilike tumuombe Allah msamaha na turejee kwake tutubie kwake na tujitume kuingia katika dini miguu miwili tusisikilizie tuingie kwenye dini tuipende dini tuithamini dini tuinusuru dini kwa nguvu zetu kwa mali zetu kwa wakati wetu na Allah tabaraka wa taala atayasimamia maisha yetu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin حتى يغيروا ما بأنفسهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم